من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يومنا قوم شابير ga watan zulqa'ada hijira ta fiyayyen halitta as-sadiqul masduq sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin maka zuwa madina shekara ta 1444 bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wasatu abuja don darasin littafi da muka fara sati da ya gabata na hisnul muslim من أذكار الكتاب والسنة لفضيلة الشيخ سعيد بن علي بن وهب القهطاني رحمة الله عليه بساقهوري وديد دأمن شوى دموافقة نألا سبحانه وتعالى ذا مشغبان درسي sati da ya gabata muka yi darasin farko kuma a wannan masallaci wannan shine littafi na uku na wannan mawallafi Allah ya masa rahama da muke karantawa na farko mun karanta birrul walidain mafhumun wa fada'il wa adabu ahkam fi daw'il kitabi was sunna na biyu mun karanta silatul arham mafhumun wa fada'il wa adabu ahkam fi daw'il kitabi was sunna yanzu muna hisnul muslim min azkaril kitabi wasunna muna roƙon Allah ta'ala ya mana dacewa da muwafaka wajen karanta daidai da fassara daidai da aikata daidai iyayenmu gaba ɗayansu da malamanmu da zuriyarmu waɗanda suka riga mu da gidan gaskiya Allah ya gafarta musu ya yafe musu ya yi jinƙai zuwa gare su mu kuma Allah ta'ala ya kyautata mu masalul ladhi yadhkuru rabbahu wal ladhi la yadhkuru rabbahu misalul hayyi wal mayyit gabanin nan akwai dan uwa da muke darasi da shi anan a littafin farko ya sa an buga wasu copies fi sabilillahi an raba shi da mutane biyu sun yi a littafi na biyu ma haka akalla an samu mutane biyu sun buga shi tunda baya samuwa a nan na uku kuma yana samuwa a kasuwa na dai gani tafin a hannun mafiya yawan jama'a don na san daman ba a rabuwa da shi a duk da haka ya sa a sai kwafi guda ɗari a ba waɗanda suke da bukata ba su da halin mallaka eh so da haka za a bayar na farko mu kiyaye wanda zai karɓa ya zama daman bayi da shi ba wai kana da shi a gida ka ga daman barinsa ba na biyu za ka iya karantawa za ka iya buɗe ka karanta ko kuma ana iya karanta kana fahimta na uku abu dobol in ka karbi ɗaya har a gama darasi insha Allah ta'ala nan ɗayan ya isa sai a bar wani wanda ke bukata ya samu insha Allah sai a bada takardun ko ga wanda ke kasuwa amma an bukaci a kawo akalla guda 500 amma Allah bai kaddara ba kuma akwai manya akwai kanana to manyan kenan na dattawa ne yan ƙanana ɗin kuma na yara go za mu tashi da ikon Allah a shafi na bakwai a wannan littafi mai albarka قال النبي صلى الله عليه wa وسلم النبي tsira da aminci tabbata gare shi yace mafalul ladhi yadhkuru rabba. misalin wanda yake ambaton mahaliccinsa wallazi la yadhkuru rabba da misalin wanda baya ambatan baya ambatan mahalicinsa mithlul hayy wal mayyit kaman misalin rayayye ne da matacce a saurara kuma ba bukatan ka rika haka da yatsa ana darasi dan uwa go a daina bai daga cikin ladabi kuma kowa rabonsa yake samu in kaga bai iso kanka ba to ba rabo bane amma in naka ne ko wuce ka za a sai ya fada kan cinyarka In Allah rabon mutum baya rabuwa da shi Allah ya hada mu da rabon mu na alkhairi fiyayyen halitta a sadiq al wannan hadisi riwaya na Imam al-Bukhari rahmatullahi alayh a littafi na 11 hadisi na 208 manzon Allah tsira da aminci sabbata gare shi yana cewa misalin wanda yake ambaton mahaliccinsa da wanda baya ambaton mahaliccinsa kamar misalin rayayye ne da matacce la ilaha illallah da Allah duba girman wannan tashbihi duba girman tashbihin nan wato ga wanda ya san balaga idan aka ce akwai mushabba mushabbahun bihi akwai wajuhun shaba akwai adatu tashbih so ka duba tashbihin mislul hayy mathalul ladhi yadhkuru rabbahu wallazi la rabbahu sai ce menene misalul hayyi wal mayyit misalin matacce ne da me da rayayye kaga an yi tashbihin matacce da wanda yake rayayye kaga an samu mushabba da mushabbahun bihi masal din nan shine a matsayin adatu tashbih din auren don ba dole sai an ce ka kaza ba sannan ina ne waje hushaba menene waje hushaba fiskar kwatantawa din <laughs> مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كاغا الذي يذكر ربه شيني الحي والذي لا يذكر ربه شيني الميت اداه التشبيه شيني مثل الحي ذاك فدا fada wannan masal din shine adatu to amma ina ina ne fiskar kwatanta rayayye da macacin da kwatanta mai ambaton Allah da wanda baya ambaton Allah na'am alhaya <laughs> fiskar da aka kwatanta wajihun shaba a ka'ida wajihun shaba an goge a hadisin menene wajihun shaba din shine babban darasin da zaka iya extracting daga cikin hadisi din menene wajhu shaba rayayye da matacce mai ambaton Allah da wanda baya ambaton Allah shi mai ambaton Allah shine rayayye wanda ba ambaton Allah matacce shi rayayye idan ka bashi kudi yana masa amfani ko baya yi matacce idan ka baka same shi kace ga naira goma za ta masa amfani rayayye in ka bashi abinci zai iya ci ko ba zai ci ba matacce fa rayayye in ka bashi tufa zai fa matacce fa abinda ake nufi shine zikirin shi yake mai da rayuwarka ga baki ɗayanta mai amfani shi idan ba ka zikiri su rayuwar kawai ba ta da amfani kamar matacce ne ba abinda ke masa amfani mai dalili saboda hatta shi karanta qur'ani ya ambaton Allah ne ya shiga cikin babin zikiri shaikul islam rahmatullahi alai yana kwatanta ambaton Allah a zikir da cewa misalinsa shine kaman misalin ruwa ga kifi wannan ruwa din shine ambaton Allah idan ka cire kifi a ruwa akwai zaman lafiya ka sa shi akan tsandauri ka ce a nan zai rayu za a zauna lafiya ba za a zauna lafiya ba to wannan ruwa din shine ambaton Allah ga mai imani don haka kenan mutumin da yake zaune baya karanta Qur'ani zai yi bacci bai san addu'ar da ake ta bacci ba ya farka bai san wace ake ta farkawa ba ya shiga banɗaki baya addu'a shiga banɗaki ya fito baya addu'ar fita a banɗaki ya fita a gida bai addu'an shiga fita gida ya koma gida bai addu'an komawa gida ya shiga kasuwa bai addu'an shiga kasuwa ya je makabarta bai addu'an shiga makabarta ya dawo gida bai addu'an yin shiga gida ya kwaɗa riga bai addu'an da ake yi lokacin sa tufafi ko abin da ya kama da haka ya ci abinci bai addu'an cin abinci ya kammala cin abinci bai addu'an kammala abinci ya yi mu'amala da iyalinsa bai addu'a to wannan sunansa macacce Ko da ku iya da rai wannan in ka ganshi kaga mutum macacce amma me ke mai da kai rayayye shine ambaton Allah subhanahu wata'ala zan ɗan ƙara gaggawa a littafin don ba littafin tafsiri ba ne kawai don mu shiga cikin addu'o'i da wuri a kammala ko in aka tsawaita bayanin zai sa fahimtar za ta yi wahala insha Allah na'am ƙaran bismillah karanta mana wannan hadisi na gaba wa qala sallallahu alaihi wa sallam na'am wa qala sallallahu alaihi wa sallam وقال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأحسنها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تقوا عنكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقهم قالوا بلى قال ذكر الله تعالى wannan حديث ya cikin sahih na imam at-tirmidhi rahmatullahi alayh a littafi na uku namba na 239 manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam iya cewa hadisi na biyu kenan a babin hadisin na farko masalul ladhi yadhkuru rabba wannan hadisi din na masalul ladhi yadhkuru rabba waye ruwaito hadisin a cikin sahabbai man huwa rawi alhadith min as-sahaba shine abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu menene asalin sunansa abdullahi bin qais radiyallahu an abu musa wannan alkunyarsa ne shi kuma wannan hadisi na biyu riwaya ne na abu darda radiyallahu an wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi yace ala unabbiukum bi khairi a'malikum shin bazan ba ku labari da mafi alherin ayyukanku ba ala menene ka'idanta kalimatu tanbih ana aiki da ala ne dan tanbihi wato kaman dan nabbaha mutane an karar da su da wa'asar da su in kace ala to kana tanbihi ne tunatarwa da jan hankal mutane su saurare ka sai fiyayyen halitta as-sadiqul masduq sallallahu alaihi wasallam ya fara wannan hadisi da tanbihin sahabbai ala unabbiukum bi khairi a'malikum shin ba zan ba ku labarin mafi alherin ayyukanku ba gaba ɗaya a duniya wa azkaha inda malikikum kuma mafi tsarkin ayyukanku a wurin wanda ya mallake ku shine Allah subhanahu wata'ala malikikum kalmar malik iya daga cikin sunayen Allah al-malik al-malik al-malik duka yakan zama sunaye na Allah subhanahu wata'ala to malikikum ala wadani fa'ilikum fa'il ya ɗin ziyada ne malikikun malaka fa'ala malik fa'il mafum? don haka idan abu ya zo a siga na fa'ilun ya kan zo kamar a matsayin maf'ulun kuma yakan ya zo a matsayin fa'ili ya ta'allaka inda aka yi istikhdamin kalmar yake bayyana fa'ili ne ko maf'ulun bihe don haka malik a nan fa'il ne ko maf'ul na. malik wanda ya mallake ku Allah ne mai mallaka na'am Allah ne mai mallaka a wurin wanda ya mallake ku haka ne zarafi ne da fada wato inda ya zama zarful makan amma ina tambayar malik din ne na'am don haka mafi tsarki a wurin ku. wa arfa'iha fi darajatikum kuma mafi ɗaukaka darajar ku a wurin Allah subhanahu wata'ala mu duba daraja uku darajar farko shin ba zan ba ku labari da mafi alherin ayyukanku ba na biyu mafi tsarki a wurin mahalicinku na uku mafi ɗaukakuwar daraja a wurinsa sannan na hudu wa khairin lakum min infaƙin zahabi wal fidda min infaƙin zahabi wal wariq kuma mafi alheri gare ku fiye da ciyar da zinare da alwarik azurfa wato ya fi a ce kun mallaki sto-sto na zinare da azurfa ba wai iya zinare da azurfa da ke mata ke sawa kawai a wuya ba ko dan wanda yake zobe ko wanda yake hannu warware ko sarka a a ce kun cika sto na zinare da azurfa nisa za ka wannan ana karatu wa khairin lakum min an talqaw aduwakum kuma wannan aikin alkhairin yana da alheri fiye da ku gamu da abokin gaban ku fatadribu a anaqahum ku da wuyan abokanan gaban a filin daga wa yadribu a anaqakum kuma su ma su bugi wuyanku, wato falalan aikin yafi ku tafi filin daga gwagwarmaya dan daukar kalmar Allah subhanahu wataala qalu bala suka ce haka da ya manzon Allah muna so mu sani ƙala sai ya ce zikirullahi ta'ala wannan shine ambaton Allah idan kuna ambaton Allah ambaton Allah da ambatonsa da ya tabbata a ƙur'ani da sunna kuka yi yadda shari'a ta karantar da ku ambaci Allah in yana da adadi ku tsaya akan adadin in yana da siga ku tsaya akan sigar da shari'a ta karantar da ku in bai da adadi ku yi shi bisa ga yadda ladabin ambaton Allah ya dace wannan darajarsa a wurin Allah ya fi dukkan ku. ya fi su tsarki ya fi su ɗaukaka ya fi wanda ya je filin daga don ɗaukar kalmar Allah matuƙar shi baya ambaton Allah da. shi sa na daga cikin mafi girman ayyukan alkhairi da yake ya skeli gobe kiyama shine mu shagaltar da bakinmu da ambaton Allah yau ambaton Allah ya yi ƙaranci sai mutum ya zauna ya yi awa guda yana taɗi wani taɗi ne akan 'yan ƙwallon ƙafa wani taɗi ne akan harka ta duniya ko abin da ya kama da haka amma a wannan zaman babu ambaton Allah Ibn umar radiyallahu an da sahabbai da dama suka ce ko zama majalisi aka yi da fiyayyen halitta ana ganawa bai rabuwa da ambaton Allah subhanahu wa ta'ala za ka yi jena cewa rabbi gifirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim yace mun zauna wuri daya gabanin ya miƙe ina jin sa kasa kasa yana fada na irga sama da gafa dari yana fada yana cewa ya Allah ka gafarta mu ka karbi tuba na kai mai gafara ne mai jin kai wannan fa shine as-sadiqul masduq shine wanda Allah ya gafarta masa abin da ya gabata na kurakuransa idan akwai abin da zai a nan gaba fil mustaqbal in the future a rayuwarsa Allah ya yace masa amma bakinsa yana ambaton Allah subhanahu wata'ala shi yasa wannan littafi idan muna karanta shi muna haddacewa mu canja mu dukkan wani abin da bakinka yake faɗa na surutu na musu na gulma ana rubutawa in ma a rubuta in kai magana alkhairi ko sharri ko a rubuta maka mai kyau ko mai muni kuma ka je ka tsaya gobe ga Allah kai ta bayani da mu rika shagaltuwa da taɗi da bai da amfani da musun da ba zai amfanar da mu da komai ba a duniya balle a lahira wallahi gara mu rika ambaton Allah mu zama mun shagaltu da karanta Ƙur'ani duk inda muke in ma taɗi ake kana wurin kafanci wannan tadin ba ta inda zai amfanar da kai a lahirarka kuma ba lada za a baka a ciki ba gara ka bar masu yi suna yi kana subhanallah wa bihamdihi subhanallahi alazim rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar mu yi ta ambaton Allah mu saba da wannan kar ya zama mun sabar da kanmu da surutu da gulma Allah ta'ala ya kare mu ya gyara ayyukanmu bismillah arama وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند الله عبدي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به قال لا يزال لسانك الله جزاكم الله خيرا إن kasan su aramomi sun saba zubo ayoyi to in ka rabu da su yanzu dan da shiru yi, to kuma sai ikon Allah Hadithi na uku a wannan littafi wa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi yace wannan hadisi iya cikin sunan na Imam At-Tirmidhi hadisi na 3377 manzon Allah yana cewa yaqulu Allah ta'ala Allah yana cewa wannan shi ake cewa al-hadithul qudusi wato al-hadithul qudusi shi hadisi ne amma maganar Allah ce ba magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ba mun fi sanin sa da alhadisul qudsi amma ce masa alhadisul ilahi sunansa ne ko a ce alhadisul rabbani duka sunayen sunayensa ne ko ka ce alhadisul ko alhadisul ilahi ko alhadisul rabbani duk wanda ka faɗa yayi to sha ba ga a cikin sa sai a ce qala rasulullah fi ma yarwihi an rabbihi ko kuma qala allah ta'ala fi ma rawahu anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam a wata siga sai a fara kiran sunan Allah sai a ce cikin abin da fiyayyen halitta ya ruwaito daga gare shi a wani wuri a kira sunan fiyayyen halitta daga farko sai a ce cikin abin da ya ruwaito daga wurin sa Allah subhanahu wata'ala bambancinsa da qur'ani shi ƙur'ani muta'abbad ne bi tilawatihi amma hadithul qudsi ba muta'abbad ne bi tilawatihi ba a hadithul qudsi zaka karanta ne ka san ma'anan kai aiki amma shi kuma ƙur'ani ana bautan Allah da tilawa ka zauna ka buɗe kai ta karantawa to abin bauta ne ga Allah na ɗaya na biyu ana karanta ƙur'ani a sallah wurin ibada ba a karanta hadisul qudsi a cikin sallah ba za ka tsaya sallah kai wala dalin ka ce yaqulu Allah ta'ala ana inda zanni abdi ba ba za ka yi ba ba za ka karanta shi a sallah ba sai dai me sai dai idan yi magana akan sallah zaka koyi darasin nasa kai aiki da shi a cikin sallah da mafhum tayyib yaqulu Allah ta'ala Allah madaukaki yace ana ni inda zanni abdi bi ina wurin da bawa na yake zaton ina wurin wannan hadisi din shi yake wajabta mana husnul zanni billah duk halin da muke ciki mu rika kyautata zato zuwa ga Allah kar ka rika muzanta zato zuwa ga Allah zato ga Allah ga hukuncinsa karka kuskura ka muzanta zato na biyu kuma karka muzanta wa kanka zato cikin abin da Allah zai baka karka ce ta Allah ma ko ka roke shi ba zai baka ba ai na ma bai yi ba ai kaza kaza gila ni baya bani karka yi wannan irin zaton da kake yi wa Allah shine irin hukuncin da Allah yake maka wanda yayi wa Allah zaton alkhairi to Allah yana hada shi da alheri ninkin baninki na'am wanda ya muzanta wa Allah zato Allah yana barinsa da wayansa sai al'amari ya lalace masa shi sa kullum mu rika kyautata wa Allah subhanahu wata'ala zato kuma in addu'a kake ka rika kyautata zaton cewa in kai addu'an Allah ta'ala zai amsa maka shi sa hadisi yace mana ai fad'ullaha wa antum muqinuna bil ijaba hadisin iya cikin sahihul jami hadisi na 345 yace ku rika roƙon Allah kuna da yaqini a zuciyarku cewa Allah zai amsa muku kar ku rika roƙon Allah kuna zaton kai zai amsa ku, in ba a yi wa Allah haka irin zaton da kake wa Allah shine irin abin da Allah yake saka maka da shi in kai zaton alheri ka samu yaqini ka amince Allah mai tausayinka ne to za ka ga tausayi ninkin baninki in ka yi zaton Allah mai karɓar addu'ar ka ne to zai karɓa maka in ka yi zaton Allah mai taimakon ka ne to zai taimake ka amma idan ka muzanta zato ga Allah to duk abin da ka ɗauka to haka Allah ta'ala zai saka maka da shi mafhum tayyib wa ana ma'ahu idza ne Allah ya ce ni ina tare da bawa idan ya ambace ni duk lokacin da ka ambaci Allah ka nemi taimakonsa to Allah ta'ala zai taimake ka wannan hadisi iya karanta da muhimmancin zikiri kaga cewa Allah yayi idan ka ambaci Allah din wa ana ma'ahu idza zakarani ni ina tare da shi idan yayi me in ya ambace ni so lokacin da kai ambaton Allah kai zikiri na shari'a to abinda kake neman Allah din ya taimake ka sai ya taimake ka in a cikin zikirin addu'a sai ka roƙo sai ka kyauta zato ga Allah to in kai Allah zai amsa maka idan wani abu kake nema na maslahar ka ta duniya sai kai kyakkyawan zato ga Allah ka kiyaye la dubban yin wannan addu'a don to Allah zai amsa maka shine wa ana ma'ahu idza zakarani ni ina tare da shi idan ya ambace ni fa in zakarani fi nafsi zakartuhu fi nafsi idan ya ambace ni a cikin ransa a boye tare da shi to Allah ta'ala yace ni ma zan ambace shi a cikin raina ba tare da sai na yi mai ba ba tare da sai na faɗa ba mafhum yadda ka ambaci Allah idan ka ambaci Allah bi ma'ana a ɓoye to Allah shi ma zai ambace ka a ɓoye ambatan Allah a ɓoye shi ma daraja ce baya ga wanda ya ce wa in zakara ne fi mala'in idan kuma ambatan na wadda ya a cikin jama'a ne ya ce zakartuhu fi mala'in khairin minhum ni kuma zan ambace shi a cikin wani taron da ya fi taron da shi ya ambace ni alheri shi ne in ka ambaci Allah yadda muke tare a nan sai muka ambaci Allah da karanta ƙur'ani ko da karanta wata addu'a ko da tafsirin ƙur'ani ko da tilawan ƙur'ani ko da haddan ƙur'ani wannan taro namu akwai bayan Allah na ƙware akwai musulmai akwai muminai insha Allah ta'ala akwai jama'ar da Allah yake son su darajar wani tafi wani akwai wanda mai yiwa ne a mu nan iya da kololuwar daraja a wurin Allah wa ma'azalika Allah kuma sai ambace ka a cikin taron da yafi wanda ka ambace shi shine taron mala'iku su mala'ika jibril su israfil da sauran mala'iku su ribwan su malik waɗannan manyan mala'iku sai Allah ta'ala ambace ka a cikin taron su. shi yasa ambaton da Allah yake yi wa bayansa a cikin jama'a wani lokaci shi ke sa bayan Allah na kwarai suke son bayan Allah na kwarai ƴan uwansu kamar yadda hadisai da dama suka bamba ambata har ko sai kana son wani mutum me dalili Allah ya so shi ya sanya sonsa a zukatan mala'iku ya umurci mala'iku sanya sonsa a cikin zukatan bayan Allah sai ka ji kana sonsa ganin mutum za yi ba abin da zai baka sai ka ji daɗi a ranka saboda me saboda kauna don Allah so idan ka ambaci Allah a cikin taro bisa ga yadda shari'a ta ce ambace shi to Allah zai ambace ka a cikin taron da ya fi wannan alkhairi ai ka san babu kokonto waɗancan mala'iku biyayyar su ga Allah da nagartar su ga Allah tafi biyayyar mu da nagartar mu zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wa ma'a zalika fiyayyan halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma hadisai sun tabbatar da yana iya zama mai daraja fiye da su kamar da kuma wasu ayoyi suka bayyana haka babu lokacin magana mai tsawo akan wannan wannan matsala ce ta tafsirin qur'ani na'am wa in taqarraba ilayya shibran idan bawa na ya kusance ni kwatankwacin shibiri guda daya menene shibiri da Hausa yake cewa dani haka shine shibiri haka shine kaman damka dai haka na tsawon hannu dani guda ɗaya kenan ko Allah ta'ala yake cewa taqarrabtu ilayhi zira'an ni kuma zan kusance shi zira'i menene zira'i duka wannan shine zira'i gaba daya in ka kusanci Allah kaman haka ma'anan kusanci da ake yi shine idan alakar da Allah ta ƙara kyautatuwa kwatankwacin haka to Allah ta'ala kuma zai nufe ka da rahama da yadda da jinkai kwatankwacin zira'i guda daya dama menene zani ne ta tadda mu je mu mafu tayyib wa in taqarraba ilayya zira'an idan bawa na ya kusance ni kwatankwacin zira'i guda ɗaya shine miƙewan hannu haka kaga shibiri shine damkan hannu ɗaya daga babbar yatsa zuwa yatsa ta biyu idan ka bude kaman kana auna yaji zira'i kuma daga nan haɓarka daga hamata in ka miƙe hannu har zuwa ƙarshen yatsa shine zira'i ga wanda suke sauraro ba sa ganin mu to idan ka kwasance Allah daga tsawon da yake kwatankwacin hamata nan zuwa kan yatsar hannunka ka miƙe hannu a matsayin zira'i Allah ta'ala ya ce ni kuma mai takarrabtu ilaihi ba'an ni kuma zan kusance bawa na ba'i guda menene ba'an na ba'an shine hannaye biyu gaba daya kai haka in ka buɗe haka shine ba'an in ka kusance Allah daga hannun tsawo ɗaya to Allah kuma zai kusance ka kamar buɗe hannaye ga baki ɗaya guda biyu shine ba'an Allah zai kusance ka haka don haka idan ka nemi taimakon Allah da rahamarsa da jinkansa da yaddarsa da gafararsa da taimakonsa kwatankwacin zira'i ɗaya hannu ɗaya to Allah kuma zai kusance ka da duk abin da ka nema kwatankwacin hannaye guda biyu a buɗe wato duk abin da muke nema a wurin Allah da hadisin ke bayyana mana Allah yana shauƙin ya ba mu abin fiye da yadda mu muke bukatansa shi ne babban sakon duk abin da kake nema Allah ta'ala yana bukatar ya baka abin fiye da yadda kai kake bukata shi sa idan ka ga gafan mutum ya je lahira ya shiga wuta to gaskiya zamansa mutumin banza ya kai ƙololuwa a yan shi ya zama a shaidancinsa grade ne number one amma in ba haka ba rahamar Allah tana da yawa gafara Allah na da yawa jinkan Allah na da yawa taimakon Allah yana da yawa so da haka in kaga mutum ya lalace to al'amarin ne yayi munin ya shiga wuta Allah ya kare mu daga wuta kuma Allah ya sabu a cikin bayin da Allah ta'ala yake taimakon su wa in atani yamshi ataituhu harwala idan bawa na yana neman taimako na yana ambato na iya neman gafara ta da jinkaina kwatankwacin me yin tafiya ni kuma Allah ta'ala ya ce zan zo masa harwala kamar mai sassarfa wannan duka mai ke bayyana mana abun da muke nema a wurin Allah yana ba mu abun da muke nema fiye da yadda mu muke bukatan abu duk abinda kake nema a duniya na ni'imar wannan duniya ko na jin daɗin duniya wallahi azim idan ka bi Allah Allah yana bukatan baka abun fiye da yadda kai kake bukatansa Allah yana bukatan ya baka fiye da yadda kai kake bukatansa Mafu tayyib wannan shi ne hadisi na uku hadisi na hudu wa an abdullahi bin busr wannan shi hadisi riwaya ce na abu huraira wanda muka kammala yanzu hadisul qudusi abu huraira iya da sunaye da yawa da aka yi sabani amma mafi mashhurin sunansa shine abdurrahman bin sakhar bisad hadisi na hudu wa an abdullahi bin busr radiyallahu an anna rajulan قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به qala la yazaluka yazalu lisanuka rutban min dhikrillah wannan hadisi daga Abdullahi ibn Busr Allah ya kara masa yadda anna rajulan lalle wani mutum qala ya ce ya rasulullah ya manzon Allah anna rajulan ba a faɗi sunansa ba wannan yake bayyana mana idan mutum ya zama majhuli ne dai a cikin matani ne na hadisi la yadur majhuli jahalan sunan mutum a cikin matanin hadisi baya cutar da hadisar, inda majhuli ke cutarwa shine cikin isnadin hadisi haddathani fulan an fulan an rajulin to nan akwai matsala dole sai an san wane ne shin adali ne ko ba adali saboda ba a karban hadisin kowa sai wanda yake mai adali kuma a wajen adalcin sai an samu wanda ke da dabtu ko tammul dabtu ko kuma khafifud dabtu kuma sai ya zama mutum ne da ya nisanci wasu aibobi da ke iya sa wa hadisi matsala kamar kasratul gafla ko waham ko su'ul hijj ko mukhalifatus siqat ko abin da ya kama da wannan dole sai ya nisanta ka san mutum iya da gafala da yawa ko iya da jahala ko kuma iya da mummunar hadda idan ya hadiye hadda sai ka ganta upside down sama kasa to shi ma yana cutar da hadisin sa ana so a samu mutum mai tammudab wanda memorinsa idan ya hadda duk abin da ya karanta yana kiyayewa mafiya yawan malaman hadisi Allah yana musu baiwa da da hadda matuƙa da gaske eh, matuƙa da gaske mafiya yawan malaman hadisi sun shahara da hadda waɗanda ake gaske da khafifu dabti kaman hadda suna da ɗan rauni a malaman hadisi kana samu suna haddace hadisi 200 zuwa 300 kuma wanda duka da isnadi da matani duka sai ya baka haddasa ne fulan an fulan an fulan to da dama zai ga wannan category su mafi yawa sun zo cikin wanda ake khafifud dabti ne amma wanda suke da tammul dabti da daman su akwai wanda sun kai hadda hadisi miliyan ɗaya ko abin da ya kama da haka <laughs> babbar magana zo <laughs> wani ya tuna arba'una hadis ɗin zago yadda ake ta fama da shi <laughs> Allah ya samu wange lafiya don haka anna rajulan lalle wani mutum kala yace ya rasulallah, ya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna shara'i al-islam kadi kasurat alayya lalle shara'i shara'i shine jam'i na shari'a A sharia kwaya ɗaya, a sharai kuma a wurin malaman hau jam'u taksir ne wanda an kassara sura na al ɗinsa dinsa to lalle shari'o'in musulunci kasurat alayya manzon Allah sun yi yawa ga salloli biyar ga azumi ga aikin hajji ga zakka ga karanta qur'ani ga gaida marasa lafiya ga zuwa makabarta ga kaza duk waɗannan ayyukan suna da yawa manzon Allah abubuwan ayyukan suna da yawa nake gani kuma gashi a cikin ana san dan a samu lokacin da za a je a nemi abinci yayi mu yi kaji kasuran alayya manzo Allah wallahi ni dai sun mini iyawa sai sa shi a ka'idar musulunci kana da tambaya ko kana jin wani abu yana taba imanin ka koya maka yawa sai ka wuto ka fada haka ake yi akalla ka samu nutsuwa kai da ladabi ka ce ni fa malan kaza din nan fanna ga kaman ya mun yawa ko akwai wani sauki a kai ne in akwai sauki sai a baka in ba sauki kuma sai a ce to kai hakuri ka ci gaba da babu sauki far mu ta zuwan duniya ba mun zo duniya ne don wani abu sai dai mun zo duniya don mu bauta wa Allah so da haka duk abun da zai ɗauke hankalinmu daga bautan Allah to an yi asara wajibi mu yi prioritizing bautan Allah a kan komai mu muhimmantar da shi akan komai don dalilinsa muka zo duniya mafhum tsayin fa ni bi shay'in yace mazan Allah ka bani labarin wani abu shabbasu bihi ai ay masaku bihi ka gaya min wani abu da zai rike shi hannu biyu biyu wanda koda na samu naƙasu a wasu ayyukan falala da na filfili ban yi ba wannan abin da zai rike din zai cike min gibi me ya dace da rika yi qala yace la yazalu lisanuka ratiban min dhikrillah ka tabbatar harshenka bai bushe ba daga ambaton Allah subhanahu wataala a duk halin da kake kai ta ambaton Allah subhanahu wataala kar ka rage kai ta ambaton Allah wannan hadisi ya cikin sunan na Imam At-Tirmidhi rahmatullahi alaihi hadisi na 3375 wannan shi sa da babu misali sati da ya gabata yadda magabatan mu suke ambaton Allah ko daga nan yan kusa kusa ga irin Sheikh bin Bas rahimahullah ko darasi yake ana tambaya zaka ji bakin sa na ambaton Allah ana karanta masa tambaya ko ana tambaya zaka ji na haka bayan Allah na kware suke duk lokaci suna kokarin su yi utilizing dinsa suna ambaton Allah subhanahu wataala a cikin sa haka ake so mu kasance mafhum tayyib ambaton Allah nan bayan ladan ambaton Allah fa ka sani yana kara maka imaninka na biyu yana kuma kara imaninka daga shaidan na uku yana maka katanga daga wasu al'amura na sabon Allah da kai baka sani ba manzo Allah yake ce karka bar harshen ka ya bushe daga ambaton Allah kaga la lisanu ka rataban min dhikrillah nan ma akwai tashbihi an kwatanta harshe da danye me yake nufi da danye shine zama bakinka kullun ambaton Allah yake bayan Allah na kware in suna bacci kana kusa da su ko juyi suka yi sai kaji sun ambaci Allah a cikin juyin nan sai kaga yayi wani ambaton Allah kuma a bacci yake saboda jikin ya saba in farkawa ya ambaton Allah yake مفهوم طيب نعم وقال صلى الله عليه وسلم من قرأ حقا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasana duk wanda ya karanta harafi guda daya a cikin littafin Allah subhanahu wata'ala iya da lada guda nawa iya da lada a ciki sai ce wal hasana bi ashari amsalha dukkan wani abu na lada kuma ana ninka shi gida goma ne kamar da Qur'ani ya bayyana mana wannan wurare da dama dukkan wani abu na lada ana ninka shi wurare nawa sau guda goma sai ce wala a kulu amma ba na cewa alif lamim harfun sai dai ba ina nufin alifun da lamun da mimun harfun ba ne walakin sai dai alifun harfun shi alifun leta ɗaya ne harafi ɗaya idan ka faɗi alifun a ƙur'ani alif ka samu lada goma lam din nan in ka fada ka samu lada goma mim in ka fada ka samu lada nawa lada guda goma kana kiran kowane harafi ne lada guda goma Allah subhanahu wa ta'ala yake baka mafhum tayyib wannan yake ƙara bayyana mana falala na ambaton Allah dan ƙololuwan ambaton Allah shine tilawatul qur'an a dukkan ambaton Allah tilawatul qur'an shine na gaba wajen samun lada don qur'ani littafi ne alladhi yu'badu Allahu bihi wanda ake bautawa Allah subhanahu wata'ala da shi so kula ga wannan a dukkan ambaton Allah qira'atul qur'an aw tilawatul qur'an shine na farko mafhum tayyib kuma a wanda yake bayyana mana dukkan harafi a qur'ani muna da lada guda goma wannan yasa wasu malamai idan suka karanta sura sai su irga haruffanta sai su ci harafi kaza ne in sun gama sai su yi lissafi gida goma su yi multiplying by 10 sai su ce to in Allah ya karba in harafi 1330 sai su yi multiplying by 10 sai su ce to yanzu mun samu lada dubu kaza kaza abdullahi bin masudin radiyallahu anhu yana karhanta wannan shi baya so ya yi. Ya ce kawai ibada ta da Allah ni ba sai na irga ba gara in bar malaku su yi ta irga kada irga wanda ya ta yi ina lissafi ya zama na yaudari kaina da kaina tunda na san ba za a cuce ni ba to gara in bari malaku su yi ta irga mini ya fi mini sauki amma a cikin magabata akwai wanda sun zauna suna iya irga hatta haruffa na ƙur'ani kamar yadda imam ibn kasir rahmatullahi alai ya kawo cikin tafsirinsa mujalladin farko shafi na 99 ya kawo irin maganganun mujahid bin jabr alaihi rahmatullah da suke kirga adadin qur'ani harufan qur'ani harafi nawa ne a qur'ani harufa nawa ne ka yi ƙoƙari amma baka kawo shi daidai ba ustaz amma ka yi ƙoƙari kala-kala ne wanda ya fi shahara shine na mujahid bin jabr rahmatullahi alaihi shi kuma dalibin abdullahi bin abbas ne a gaban sa ya haddan qur'ani ya koyi tafsiri shi ya zauna san da ya irga dukkan harufan qur'ani dalilin wannan hadisin ya san harafi nawa ne a qur'ani bayan kirgin sa akwai na wasu amma sabani akan samu adadin sabanin adadin harufa amma dalilin sabanin shine ittifaki akan menene harafi suka saba da juna yanzu misali in na ce. alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ayar farko a cikin suratul fil idan ka ce kaifa harafi nawa ne za ka ce uku wani yazo sai ce ɗaya ne me dalili shine ai in ka ɗauka ko a nahawu ai an ce kalimata salasati alwa ismun wa fi'ilun wa harfun to ƙarƙashin harfun ɗinnan hatta harafi ne kaif harafi ne ila harafi ne fi harafi ne inna harafi ne anna harafi ne inna wa anna littauke kaji littahaƙe hatta kuma kaga ghaya ji aiko in ka zo ka ce hatta yuntasara sai a ce yuntasara fi'lun mudari'un mansubun bi ish bi hatta me dalili saboda hatta harafi da take yi wa mai fi'ili mudari'i nasaba bi an mudmara wujuban to kaga ai kai ma ka ce anan harufa ne to sun suka zo kan waɗannan hurufu na larabci sai ce to hatta harafi da sai ne ce a harafi uku ne ai hadisin ya babu misalin alif lam mim sai ce to ai alif lam mim wallahu a'lamu bi muradihi bi zalik shi sai aka fara amma inda ce aka yi lam yakun allazina kafaru ai lam harafi ne tare da kuma akwai lamun akwai mimun to sabani shine harafi bi mujarradil harf ko kuma harafi bi ma'anahu al haqiqi wanda ya tantance wannan ake ga nasa aqrabu ila thawab shine mujahir bin jabal alaihi rahmatullah a irgensa yace a qur'ani akwai harafi 300 da harafi 321 da so kaga in ka karanta qur'ani duka kuma aka ce kowane harafi lada goma to zaka yi wannan gida goma ne to zai baka kenan lada miliyan uku da dubu ɗari biyu da goma sha ɗaya da ɗari takwas ta wanda shi ne ƙirgen mujahid bin jabar na duk wanda ya karanta ƙur'ani allah ya karba iya da lada dubu ɗari uku a miliyan uku da dubu ɗari biyu da goma sha ɗaya da tamanin a da ɗari takwas zan maimaita iya da lada miliyan uku da dubu ɗari biyu da goma sha ɗaya da ɗari takwas mafu tayyib so da aka wanda ya karanta harafi a littafin Allah wannan shi ne ladansa Allah ta'ala ya ba mu lada ninkin ba ninki kuma Allah ta'ala ya sa mu dace Allah ta'ala ya sa Qur'ani ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba wannan hadisi a cikin sahihul jami'i sagir hadisi na 200 a 340 uku ba ta bunun amir qala kharaja rasulullahi sallallahu alaihi الله عليه wa sallam manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi ya fito wani nahnu fi suffa alhali muna cikin صفه صفه wani wuri ne a cikin masallacin fiyayyen halitta da aka yi aka ware wa sahabbai da ke kwana a masallaci ba su da iyali ba su da gidan kwana sai aka yi wani dan bangare a masallacin dan a ba su wurin kwana akwai irin su hanzala ibn abi amir akwai irin su uqba ibn amir din akwai irin su abu huraira radiyallahu an akwai lokacin da salman al-faris shi ma ya zauna a wurin akwai lokacin da sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu ku ya zauna a wurin to wuri ne irin na talakawan masallaci da ba gida babu iyali to kaga babu gida babu iyali ai sai me sai kwanan masallaci to mu dai lokacin da muke da ma gidan iyayenmu babu iyali mun yi kwanan masallaci amma kana da iyali kuma tana da haƙƙi in kana ustazu ba kuma ce aka yi kana da iyali a masallaci ka shiga ita kafin wata guda ba kuma aka kana da iyali tana da haƙƙi mafu tsayi amma har a yanzu wanda bai da wajen kwana kuma akan zura shi na haddan qur'ani sai a ba shi kidin masallaci kaga ladan ya samu mace baki ko da a kiran farko bai fito da wuri ba to sai akwai amar kiran sallah sai yayi tayi kafin Allah ta'ala ya ba bashi iyali gwagwaran mu Allah ya aurar da su wanda zai ce tuzurai ko ni ba na bambanciya in ba ka da iyali ka taɓa rai ba ka taɓa ba sunanka gwauro ka ji da kyau gwauro ka ji gau ka wani tuzuru wani a gyara abin a rufa ba wani rufawa gwagware to ku yi haƙuri ranku ya ɓaci a yi na muku addu'a Allah ya aurar da gugu faƙala ya ce ayyukum yuhibbu an yi haduwa kulla yawmin ila butuhan waye a cikinku yake son kowace rana ya fita zuwa ga butuhan butuhan wani tafki ne a bayan garin madina don yana musu magana a cikin garin madina ne au ila al'aqiq ko zuwa ga aqiq shi ma akwai wadil aqiq wadil aqiq kuma ya tabbata a sunna cewa tafki ne mai albarka in ji manzon Allah wadi ne mubarak yana nan kusan kaman mil biyu zuwa mil uku daga bayan garin madina zaka je asalinsa yana nan wajen hanyar zulhulaifa amma ya keto har ta bangaren yammacin madina ya shigo hata cikin gari yanzu kusan wadin ya riga zama cikin gari ɗaya daga cikin gidajen da na zauna a garin madina zama na can yana kusa da wadin a kekdar lokacin shek bin basu rahimahullah duk abin da za a gina muhimmi a madina ɗan ce ina za a sai ce ku je kusa da wadin a kai ku yi shi saboda albarkar da ke wurin akwai shi yasa za ka ga hatta aljami'a al-islamiyya ba ta da nisa da wadin a to wadi ne wanda yake mai albarka magabata da dama sun yi gida a wurin tun daga sahabbai zuwa ga tabi'ai hatta urwatu bin zubair gidansa yana wannan wurin shi ma dalibi ne yana na aisha to gidansa yana wurin urwa mafhum tayyib kuma shi gidansa har a yanzu an dan yi betin bai lalace ba yanzu akwai tushen gida. gidan ya fi shekara 1300 amma har yanzu yana nan burbudin sa insha Allah fa ya'ti minhu binaqatayn ko ma wayin fi ghairi ismin wane ne a cikin ku yake so yayi samma ko ya tafi zuwa ga butuhan ko wadul aqid ya zo da raƙuma guda biyu da suke ƙusassu wanda hakan suke cike da nono kuma ba tare da yayi zunubi ba wato kenan ba sata yayi ba kuma ba kwace yayi ba dan a lokacin a garin Madina Abu Tuhan da Aqiq can anan ne ake samun tike na sai da rakuma da sauran dabbobi sai ba su kwatance da wurin da ake sai da dabbobin wala qati'ati rahimin kuma ba tare da yanke zumunta ba daga gare shi qulna ya rasulullah nushibbu zalika sai suka ce ya Allah wallahi muna son haka fa qala sai yace afala a ahadukum ilal masjid fa ya'lam shin ɗayan ku ba zai kama hanya ya tafi masallaci fa alam ay fa yu'allim aw yata'allam ya je masallaci ya koya ko ya koyar mutum ɗayanku ba zai bar gidansa ya daga masallaci don ya koyi addini ko don ya karantar da addini ba yanzu zaman da muke a masallaci a na shaku baku misali in mutum bai saba ba wallahi yanzu dan awa ɗayan da muke wani in yi aka kashi nan sai ya ji awa shida ne ko bakwai a zaman na ya duba agogo kamar sau saba'in da bakwai sai haka dai har da zai ba gama ba shi sai da haka kai kuma in kana jin karatun ba ka an karanta ganin awa da suka ce har awa ɗayan ta yi saboda kai bai kana tunanin bai wuce sati minutes ba min talatin amma shi duk ya kosa to jama'a zuwa majalisin ilimi a koyi karatu sabo ne ce sa mu rika karantar da ƴaƴanmu da kannanmu zuwa majalisin ilimi don su koyi zama a wurin in ba haka ba fa mutum ba zai girma sai ya zama kato zabgege to kullum ce za a fara koya zuwa masu wallahi ba zai iya ba sai zo masallacin ya yi ta muku hamma bare yanzu yana masallacin yana twitter yana masallacin yana facebook iya instagram iya tiktok shi kadai fa masallacin na zaune amma harka da yake kenan kuma duk ya damu kuma in ka kawo shi tun da bai saba ba gaba kuma zai yi discouraging da wani mai zuwa masallaci zai jirka wanda karka haka ne suka azabtar da ni a masallacin wai aka azabtar da shi <laughs> a na sani shekara ta 2004 a aikin hajji. kujera aka ba bai shi ko sallah bai saba ba aka kai shi Ya yi kwanan musdalifan nan je kwanan amina aka yi tafiyan arfa da shi ba mota shi kadai sai ce kan Allah na mugu ne wallahi mugu ne a shi haka ya shirya mini Allah ya Allah zai sa mu wai mugu ne <laughs> wai kaji wanda ya kai shi aikin haji ya biya masa wai ne mugu Ya ce Allah zai sa mu wallahi mugu ne wallahi duk wanda bayanin bai yi ba ashe mugunta ya kulla mini Allah ya samu wanye lafiya au ya ƙara ayatai min kitabillah ko mutum ya karanta ayoyi biyu a littafin Allah in yaje masallaci look at it only two verses aya ya biyu khairul lahu minna katay ka zo masallaci ka zauna ka koyi aya biyu ko ka karanta aya biyu yafi alkhairi a wurin Allah da ka je bayan gari a baka raƙuma guda biyu ka dawo da su kuma ƙosassun raƙuma aw salatun khairul lahu min salatin ayoyi uku sun fi raƙuma ƙosassu guda uku wa arba'un khairul lahu min arba'in ayoyi hudu alkhairin su yafi kosassu raƙuma guda hudu wa min na min al kuma sai ka ci gaba da wannan adadi na raquma aya goma ta fi raquma goma aya ɗari ta fi raquma ɗari wato ka ci gaba da bin adadin bi ma'ana kowace aya ɗaya da kaje ka zauna aka karanta maka ko ka karanta ka fahimta rabanka a wurin Allah duniya da lahira ya fi a baka ƙoshashen raƙumi ko raƙuma ashe ladar mai girma ne amma mu damuwarmu shi ne mun fi yaudaruwa da duniya a kan lahira yanzu inda rakuma aka zo aka ɗaure a wajen annur a nan ba ma ƙosassu ba ramammu aka ce za a bayar da wannan anguwar gaba ɗaya ta wuce allah ta yi kada duk daga irin su yanya irin su suleja su kuje duk za a zo a cika nan tare fa da yanzu a cikin nan akwai yan yanya din ko babu wanda ke daga yanya nan mu gan shi to ka gani akwai dan suleja ko babu to ga wani akwai dan kuje ko babu yan kuje ku ga shi abin da ku haka ne a shi <laughs> so abin da nake nufi kaga mun samu yan duk waɗannan anguwannin sun fito daga bayan gari sun shigo garin don su koyi addini to in adadin su goma goma ne ko ashirin ashirin ko talatin talatin daga nan inda an ɗaura rakuman to sai kai mutum kuma dubu ɗari uku sun shigo saboda mai muna da fifita yanzu a kan gaba muna fifita duniya a kan lafira, ita ce matsalar mu yanzu yanzu muke so mu gani to amma mai imani kuma kullun yana fifita lahira sare akan duniya wannan abin da ake faɗa na ayoyin shi lahira ne raguman kuma duniya ne to shi mai imani yakan fifita lahira akan duniya kuma idan duniya da lahira sun haɗu babu abin da ya kai wannan alheri ga duniya ga lahira amma suka yi clashing sai ka bar duniya ka ɗauki lahira idan ba za su haɗu ba lahira ake fifitawa mafhum tayyib Allah ta'ala ya samu wanye lafiya wannan hadisi iya cikin sahih muslim hadisi ne na 803 bismillah وقال صلى الله عليه وسلم من قعد مقعدا لم يكن الا فيه كانت عليه من الله كره ومن اطلع مرجعا لم يكن الا فيه كانت عليه من الله كره وقال صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم كان عليهم شاء عذبهم شاء غفر لهم نعم zan karanta da ɗan gaggawa saboda mu kammala babin sai hadisi na bakwai wannan shine na bakwai man qa'ada maq'adan duk wanda ya zauna a wajen zama lam yadhkurillaha fihi bai ambaci Allah a wannan zaman ba kanat alaihi minallahi tira to lalle daga wurin Allah akwai asara tare da shi shine khasara khasara kalma ce da take dukan kirjin balarabe amma mu a wajen bahaushe in kace asara sai ya ɗauka wai indomi aka dafa mar ya zube saboda bahaushe kalmar asara ba da take girgiza shi ba mu abun da ke girgiza shi ka bahaushe ka shiga uku duk wanda ya zauna a majalisi bai ambaci Allah ba to ya shiga uku to a wajen bahaushe hankali ya tashi sai ka ce ya shiga uku to shine asara da Hausa wani ai ka shiga uku wallahi duk wanda ka tara a daren nan kana kallon sa fuskar ka ta daure ka ce wallahi ka shiga uku in ba a yi sa ba zai kamu da hawan jini take amma ka iya zuwa ya kace wanda yi asara sai dauka to sai ya zube ne ba tuwo bane to shi yasa a asalin asara a wajen ba sai ka wani ka shiga uku to man qa'ada maqa'adan wanda ya zauna a waje lam yadhkurillaha fihi bi ambaci Allah ba kanat alaihi minallahi tira to lalle ku a wurin Allah ya shiga uku kun bai sanar da kyau ya shiga uku wa man ittaja'a marji'an wanda yaje kwanta a bakwanci lam yadhkurillaha fihi bai kuma ambaci Allah a wajen kwanciya ba kanat alaihi minallahi kira. to shi ma fa tabbas a wurin Allah ta'ala ya shiga uku shi ma ya shiga uku a wurin Allah subhanahu wata'ala wannan hadisi shi ma yana cikin sahihul jami hadisi na 342 hadisi na takwas man jalasa ma jalasa qaumun majlisan <clears throat> lam yadhkuru fihi mutane ba za su zauna a wajen zama ba da ba su ambaci Allah a wurin ba walam sallu ala nabiyihim sannan ba su yi wa annabinsu salati ba illa kanat alaihim tira face daga a wurin Allah sun shiga uku fa a sha'a azabahum idan Allah ya so zai azabtar da su wa in sha idan ya so kuma zafara lahum Allah ta'ala mai gafara ne

Mamin min babu wasu mutane yaqumuna da suke tashi min majalisin daga wurin zama la yadhkuruna allaha fihi a lokacin da suka zauna ba su ambaci Allah ba suka zauna ɗin? illa qamu an misli jifati himarin face sun tashi tare da kaman warin musan jaki shi yasa dukkan wurin da aka zauna mitin din kasuwanci ne mitin din makaranta ne mitin din ko menene a yi mitin din da tsarinsa akan bin Allah in an zauna a wurin a ambaci Allah inda ya dace a ambata in za a tashi a kuma tashi akan ambaton Allah subhanahu wata'ala wa kana lahum hasra kuma su ma a wurin Allah subhanahu wata'ala sun shiga uku a wurin Allah sun shiga uku wannan hadisi ne na Abu Dawud hadisi na dubu 4855 hadisi ne ingantacce waɗannan dukkan hadisi suna bayyana mana a ko ina muka zauna mu ambaci Allah ko da surutu ake kai ta astaghfirullah subhanallah walhamdulillah in mun je bacci mu yi ambaton Allah gabanin mu yi bacci in mun farka mu ambaci Allah dukkan wurin da ya tabbata akwai ambaton Allah da ya zo a shari'a to mu tabbatar in mun samu kanmu a wannan halin muna ambaton Allah subhanahu wata'ala wannan darasi na satin da ya gabata da yau duka mukaddima da ya gabatarwa ne akan falala na zikiri a wani wuri kuma wajibcin ambatan Allah idan Allah ya kai mu karatu na gaba za mu tashi akan azkar da ake yi lokacin farkawa daga bacci sauran sai kowa ya je gida ya kwanta in an taso next insha Allah ta'ala sai mu tashi akan farkawa akan me akan bacci amma ba na ce a ji a yi ta baccin sati guda ba kawai na kaddara ne na san dai daga nan zuwa sati mai zuwa za a yi baccin ko to insha Allah sai a farko a bacci sai mu tashi akan baccin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى أعلم آمين يا رب